вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец сёлетняя ранняя восень схіляе да мінорнага настрою жухлая трава і да часу пажоўклае лісце на вуліцах Менску і на вуліцах вільні. Колішняя беларуская сталіца рыхтуецца да нашых згадак у верасні. Калі исполніцца 60 гадоў уз'яднання заходняй і ўсходняй беларусі. Мінорна гучаць і развагі пра страчаную спадчыну што з ёй сталася ў выніку таго, што яе страцілі мы, а найперш, што ў выніку сталася з намі. І ці не была гэта страта саміх сябе як нацыі. З-за чаго мы і блукаем цяпер без вызначаных арыенціраў, як тыя пахаджане у апошняй быкаўскай прыпавесці, без мовы, без уяўленняў пра тое, куды нам ісці і без дастатковага ўяўлення пра саміх сябе вільня таксама па вялікім рахунку не выйграла нічога. Вонкава яна крыху літуанізавалася ў шыльдах. Але скажам адзіны сапраўды літоўскі помнік князю гедыміну на катэдральным пляцы устаноўлены некалькі гадоў таму развальваецца і патрабуе перманентнага рамонту. Апроч гэта тое, што нам нярэсціцца як паўночныя атэны, вечны горад і падобнае у трансканттынентальных турыстычных даведніках называюць маленькім еўрапейскім гарадком не больш не менш быццам гэта якое заслаўе мір або мсціслаў тое што ў нашым уяўленні гарадок яшчэ больш мінорнымі робяцца высновы калі разумееш што беларусы страцілі вільню свядома фактычна памяняўшы яе на сваю адданасць камунізму. Гэты свядомы выбар увасобіўся ўжо хоць бы ў творах аднаго з найвялікшых паэтаў нацыі Масіма Танка, калі ён наскрозь віленскі беларускі творца пачаў у вершах называць горад па-літоўску. Не знаю, што магло расчуліць мяне між вільнюскіх муроў мотуе, што тут столькі вуліц з імёнамі маіх сяброў. Дарэчы, сказаць, ужо сёння ў вільні, здаецца, і не засталося вуліц з імёнамі сяброў Масіма Танка, як правіла камуністаў. Вуліцам вернутыя іх спрадвечныя назвы, Праўда, перакладзеныя на літоўскую мову. Аднак вернемся да нашага восеньскага мінору. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у менавіта з мінорным настроем чытаў Андрані Кантанян новую кнігу Вячаслава Адамчыка развітальная аповесць. Вяртаючыся з вучобы ў вільні у родны магілёў, малады беларускі паэт раз-пораз пазіраў у вакно аўтобуса, дзе краявід усё больш напаўняла адчуванне нязбытнасці, панылаці, смутку. Thank you. опус цытатум. Што вы чытаеце, глядзіцё, слухаеце. Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым? не заўважыў ты чытачу што палісаднік у якім ты ў дзяцінстве разам з суседскімі аднагодкамі не на вылет гуляў хованкі адметна зменшыўся ў памерах і на тваё сённяшняе вока зусім непрыдатны ані для тарзанаў ані для казакоў разбойнікаў ці не заўважыў што ў прынцыпе все ў гэтым жыцці склалася зусім не так як было задумана што свет не тое што перакулюўся з ног на галаву для проста шчыміць і душыць думка ці то гэта ўсё вакол шужэла ці то ты сам і здарылася гэта толькі з табою калі цябе чытачу хоць на хвіліну ахіналі падобныя настроі дык у новай аповесці вячеслава адамчыка ты зможаш пачуць а галоўнае пазнаць знаёмую мелёдыю стары чалавек гэта той хто стаіць ля вакна пільна здзіраецца у тлумны дарожны рух але зусім не цікавіцца тым што адбываецца на той пыльнай вуліцы герой развітальнай аповесці генрык самец сам удельник слумного руху. Он вертается, вертается на родину, на батьковщину. Але ягоное вертанне зусім не падобнае на адысеюскую мадэль вяртання, бо ён адно імітуе, што ягоны рух мае мэту, да якой можна дакрануцца рукою. Герой едзе не на бацькаўшыну, не да бацькавы і матчаны магілы, не да сваякоў і суседзяў, а мімо іх. Ён абмінае непазбежныя сустрэчы і прыпынкі, разумеючы, што па вялікім рахунку гэтыя абавязковыя складнікі алгарытму вяртання зусім не дададуць ані яснасці, ані вычарпальнага адказу на пытанні, што хвалююць цябе ладны адрэзак часу, а калі быць дакладным па пустстагоддзя. Эурыстычнасць назірання прарэчкі, у якія нельга ўвайсці двойчы, з часам зацёрлася, стала банальнасцю. Герой не баіцца наступіць на граблі, што схаваў лёс у траве паплавоў нашага маленства. Ён пра іх не думае, калі імкнецца заставацца на недасягальнай адлегласці ад людзей, сярод якіх пачаў сваё жыццё. Той магніт, што не дазваляе генарку самцу наблізіцца да гэтых людзей, і зрабіць іх рэальнымі саўдзельнікамі сваёй вандроўкі гэта магнітнай ёмкасці перад імі за тое што не можаш прыгадаць імёны за тое што калісьці зусім неадэкватна зразумеў іхныя намеры ды ці мала ж за што яшчэ і едзе герой у тлумным аўтобусе па пыльных дарогах беларускай правінцыі і толькі ён сам сабе можа прызнацца ў тым што дарога ягоная па сутнасці гэта ўцёкі ад свае самоты і цитую, «гнятливого отчувания твоей близкой смерти». В новой книге мне хотелось бы еще выучить твор «На крыльях смутку и одиноты», жанр якого сам Вячеслав Адамчик окреслил як «сторонки сдёнников». У отрознении от вельми билетризованных нотаток у берлинским дённику, которые так само вошли в этот том, На крыльях маюць все прыкметы прыватных затемак і различных для публікацыі і напісаныя зусім яшчэ незаўважаным, а таму няўпэўненым сабе аўтарам. Няхай дзённікавыя запісы і былі перапрацаваныя вячеславам адамчыкам для гэтай публікацыі, але тым не менш захавалі цымус нататак для сябе гэткія думкі выклікала у андраніка антаняна новая кніга вячеслава адамчыка развітальная аповесць калі дадаць да гэтага тое што за савецкім часам адамчык уяўляўся амаль сімбалем пісьменніцкага поспеху якому ўсё даецца лёгкай з натхненнем дык сённяшнія думкі нашага рэцэнзента можна распаўсюдзіць на ўсю постсавецкую беларускую літаратуру яна як гэта не парадаксальна гучыць сапраўды скіраваная на бацькаўшчыну і ні да каго канкрэтна каб трохі разбавіць ранні восеньскі настрой сённяшняй перадачы звернемся да справаў юбілейных у прыватнасці да амерыканскай статуі свабоды якой сёлета спаўняецца ажно 110 гадоў у Сергій Харыўскі паспрабаваў убачыць вядомы ва ўсім свеце сімбаль у беларускім кантэксце. Краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту. Гэтую статую злучаным штатам Амерыкі падараваў урад французскай рэспублікі. Гісторыя павучальная месцамі анекдатычная. Аўтарам скульптуры быў вядомы французскі скульптар часоў Наполеона III Агюст Бартольдзе той самы, што аздобіў тэатр гран-апера ў Паыжы. Падчас адкрыцця тэатру Бартульдзе увіхаўся каля імператрыцы. Жонка Наполеона III, агледзеўшы бурапеннае ўбранне оперы, запыталася ў мастака, чаму яна не можа падабраць словаў, каб вызначыць стыль. Сціпла схіліўшы галаву, скульптар сказаў: « Гэта стыль імператора Наполеона III, мадам мадам была ў захапленні. Але, як кажуць, свабода для французаў вышэй за ўсё: эгаліты, фратэрніты, ліберты, etc. Таму было вырашана падраваць штатам усё ж не помнік імператара, а свабоду. Як дарыць, дык дарыць. Падарунак мусіў пераўзысці памерамі ўсё створанае раней. Тут цяму аднаго бартольдзі было малавата, для вырашэння ўнікальнай канструктыўнай задачы быў запрошаны інжынер Эйфель, той самы, які пабудаваў парыжы знакамітую вежу, што стала гэткім жа неад'емным сімбалем Францыі як статуя свабоды сімбалем Амерыкі. Статую паставіў на пастамент вядомы архітэктар Ангелец Рчард Морыс Хант. Дарэчы, жонка Ханта была надзвычай каларытнай жанчынаю. Яе твар мае і статуя свабоды. Каб падрыхтавацца да працы, хан паехаў Егіпет, дзе вывучаў дойлідства старажытных. Рабіць дык рабіць, навякі вечныя. Год ён вывучаў, пасля год праектаваў, яшчэ год будавалі той нечуваны пастамент. І нарэшце, у 1889 годзе свабода заняла сваё месца. Гэты манумент натхняў сотні мастакоў ад Сальвадора Далі да Энзі Уорхава. У беларусаў жа са свабодаю склаліся няпростыя дачыненні. Да апошняй вайны нас мала хто пра яе і ведаў, а па вайне гэтая статуя нацыянальны сімпаль ЗША стала для савецкіх людзей сімбалем амерыканскага імперыялізму. Беларускія карыкатурысты на ўсе лады выяўлялі гэты манумент, стварылі цэлую свабадзіяну на старонках часопіса вожык. Свабода магла ў беларускіх карыкатурах ціха плакаць ці хмурыць бровы. Імперыялісты завязвалі ёй вочы, як на плякаце ліпы кроля, альбо сама яна размахвала дубінаю, як у карыкатурах аскольда Чуркіна. Між тым, па той бок жалезныя запавесы беларусы ставіліся да гэтага помніка па-іншаму. Амерыканскія беларускія мастачкі Гна Русак і Тамара Стаганович пісалі свабоду з піетэтам і спадзелам. Трыпціх Стаганович, любоў, вера, надзея, напісаны яшчэ ў 70-е гады, выяўляе славуты манумент у розных ракурсах побач са старажытнымі беларускімі абразамі ды партрэтамі беларусак у народным бранні. Для мастачкі надзея, гэта свабода, такая моцна сціскае паходню, святло якой мусіць далятаць калі-небудзь і да нашай краіны. І гэты твор, на шчасце, патрапіў у апошнія беларускія энцыклапедыі у адрозненне ад савецкіх карыкатураў. Сергій Харыўскі распавёў пра вядомы ва ўсім свеце амерыканскі сімбаль свабоды. Дарэчы, сваю прапагандысцкую злосць на славутую статую абрушвалі не толькі беларускія савецкія карыкатурысты, але і паэты і пісьменнікі, якім сяды тады перападалі паездкі з акіян. З Амерыкі майстры прыгожага пісьменства вярталіся, як правіла, з новай кніжкай паэтычнага антыімперыялізму зрэшты і тыя каму не перападалі паездкі пісалі такія кніжкі таксама іронія была ў тым што іранізаваць і кпіць даводзілася са слова свабода у выніку і гэтыя творы як і тыя згаданыя карыкатуры не патрапілі ў энцыкляпедыі вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец і ўсё ж мінорны настрой ранняй восені бярэ сваё Ён глыбейшы за сімбалі юбілеі і карыкатуры. Зміцеру бартосіку згадаўся ў звязку з гэтым адзін чалавечы лёс жыццё беларускага пісьменніка леаніда пракопчыка само больш падобнае да літаратуры. Партрэт Жывыя твары і вобразы якія ажыўляе памяць у камені на паперы і ва ўяўленні. Людзі з мінуўшчыны сучаснасці ды будучыні, сярод якіх кожны знаходзіць і свой партрэт. Мінулым снежнем з Мску адлятаў рэйсавы самалёт на захад. Амерыканскія шпіёны вярталіся на радзіму, а беларускія буржуі спяшаліся на калядныя кірмашы але одно месца ў салёне засталося незанятым. Той, кому яно належало, наўрад ці ўпісаўся по гэтую вясёлую подвыпитую кампанію іншамоўных людзей. Мы познаёмліся з ім на кухні у адной маёй менскай сяброўкі. Кампанія была невялікая. Вядомы мне тэатральны рэжысэр, менш вядомы кампазітар і зусім невядомы дядзечка з позіркам, з якім звычайна просіць прабачэння. Мяне перш-наперш здзівіла ягоная вопратка. Здавалася, што дядзечка даношваў гарнітур свайго юнацтва і чаравікі дзядулі. Ад бамжоўскага выгляду ратавала свежая вымытасць тканіны, хоць гузікі на пільчаку ўсё ж былі розныя. Гэт хто? — спытаўся я ў знаёмы. Пісьменнік, адказала яна. З аднаго боку мне стала шчыра шкада беларускай літаратуры, прэзентаванай такім горкім чынам. З іншага боку я разумеў, што мне пашанцавала, я ўпершыню ў жыцці сустрэў жывога пісьменніка, творцу той літаратуры, якую я тады толькі пачынаў асвойваць. Калі ён назваў сваё прозвішча, я з прыкрасцю адзначыў, што яно мне ні аб чым не гаворыць стоях велины, я вырашил больше николи не знаёмиться с письменниками, не ведающий хоть бы одной назвы написанной ими книжки. Кабнеек выказать свою повагу до человека белорусского слова, я, як мага больш проникнённо испытал. Як вы лічыце, ці заговорыць беларускі народ на сваёй роднай мове? Адказ быў імгненны. Не, не заговорыць. Пасля падумаўшы ён дадаў: « Але ці варта з-за гэтага сумаваць. Наступным разом мы побачыліся на прэм'еры ў менскай оперы. Спектакль быў паводле п'есы майго пісьменніка і распавядаў пра вялікае княство літоўскае. Пасавітыя мужыкі на сцэне удавалі князёў. Партэр зяў тварамі апазіцыі. Як толькі з калыснікоў упускалася грамадная фанерная пагоня, нашчадкі ВКЛ з партэру пачыналі скандаваць жыве Беларусь. Такое непосреднае ўспрыняцце мастацтва мяне проста зачаравала. У антракце я заўважыў пісьменніка. На ім быў апрануты ўсё той жа патрапаны векам гарнітурчык. Мне здалося, што ён расчараваны пастаноўкаю, я паспяшаўся рассыпацца ў камплементах, маўляў, музыка так сабе, але вось сюжэтная канвады, кампазіцыя. Ён толькі сумна мне посміхнуўся. Апошні раз я сустрэў яго неяк улетку. Я нават не адразу пазнаў свайго пісьменніка. Ён быў у белых штанах загарэлы і выглядаў зусім рэспектабельна. Толькі ягоная прабачлівая усмешка нікуды не падзелася. Ну, у вас не іначай выйшло нешта новенькае, сказаў я. «Ну, тое сё і выйшло. Пра тое, што ў яго выйшло, я даведаўся ад агульных сяброў. так, як падабаецца. Калі падабаецца ўставаць, куды падабаецца з'ехаць, спыніцца ў самым нечаканым гатэлі, замовіць рэстарацыі самую неверагодную страву і хоць у гэтым малым адчуць свабоду. Наведаць у Парыжы лур і абысці бокам манмартр, таму што не пацягнула. Заснуць у вечным горадзе на ўслончыку каля калізею, каб упэўніцца, што зоркі над рымам не больш вечныя за небасхіл над менскам. Вам николи не было страшно не поспеть. Менавіта страхам спазніцца я тлумачыў ягонае хуткае рашэнне прадаць сваю трохпакаёўку ды кінуцца ў белы свет. А што яшчэ магло стаць паважнаю прычынаю для адпачынку ад папярэдняга жыцця. Пра ягоную смерць я даведаўся зусім нядаўна. Памёр ён перад калядамі, калі збіраўся пераляцець атлантыку. Памёр ціха, як і жыў. Родні ў яго не засталося, нешматлікія чытачы наўрад ці заўважылі ягоны сыход. Чалавек пяць сяброў праводзіла яго ў апошні шлях. Нядаўна ў букіністычнай кнігарні я заўважыў знаёмае прозвішча. Мяне парадавала тое, што кніжка майго пісьменніка была парадкам патрапаная, як гарнітур яе аўтара. Калі-небудзь я яе абавязкова прачытаю. Дмитр Бартосик распавёў пра лёс беларускага пісьменніка Леаніда Пракопчыка і ягоны неардынарны па нашым часе ўчынак варты апавядання. А мы тым часам вяртаемся ў старажытную вільню. Вяртаемся, каб скончыць сённяшнюю перадачу і нагадаць, што мы, ды да не толькі мы, яшчэ не раз будзем згадваць імя гэтага гораду сёлета ў верасні калі споўніцца 60 гадоў знакамітага ўз'яднання ўсходняй і заходняй беларусі. У тагачаснай міжваеннай рэальнасці вільня і была і негалосна лічылася сталіцай заходняй беларусі старажытным цэнтрам беларускай культуры. Менавіта ў вільні прадстаўнікі іншых нацыяў, пераважна палякі і жыды, атаясамлівалі тагачасных беларусаў з бальшавікамі, настолькі папулярнымі былі ў нашых культурных асяродках камуністычнай ідэі і настолькі моцны быў уплыў савецкага менску. Калі не лічыць мільёнаў да часу страчаных жыццяў і паламаных лёсаў, менавіта вільня стала сімбалем расплаты нашай нацыі за камунізму. Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.